Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում կայացել է ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանի մամլո ասուլիսը։ Բարեկամներ, ինչպես տեղյակ եք, ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանը պաշտոնավարման 100 օրը լրանալու կապակցությամբ հրավիրել էր Մամլո Ասուլիս։ Հրագրոնին հետաքրքրում էին տարաբնույթ հարցեր։ Այն հարցին, թե ով գիրականացնի բամբակի մշակությունը Արցախում, Արամ Մխոյանը պատասխանեց։ Եվ Ուզբեկստանում ունեցել բամբակի վերամշակման գործարան 10 միլիոն դոլար արժողությամբ եւ նաեւ Տաջիկստանում։ Իմի իր ամբողջ ցարքավորումն է գործարանը տեղափոխվում Տաջիկստանից։ Միայն մնում է որոշակի տեխնիկական աշխատանքներ, արդեն որոշումը կա, իրանք հենց աշխատում են։ 2016 թվականի աշունը պետք է բամբար վերամշակում։ Եթե ծրագիրը իրականանա, դա մեկ տարվա ընթացքում դի, որտեղ բամբակ արտադրեցին, դա որտեղ դի պահել, դի վերամշակել։ Չվերամշակեցին, դա փշանալու է։ Ասեմ, այնտեղ մենք ունենալու ենք որպես բամբակաթել 2-3 անգամ շատ բամբակի կորիզ, որից ստանալու ենք գյուղ։ Իմիջիայից ասեմ, ամենավորակյալ բարձրակարգ ձեթը ստանում բամբակի կորիզից։ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի զարգացման համար ԼՂ կառավարությունը զգալի աշխատանք է կատարել, ինչ փոխվեց համայնքում։ Ծրագիրը իսկապես շատ հավակնոտ էր։ Սկսել ենք 13 թվականից, 13 թվականից ծրագիրը ուներ այսպիսի մոդել։ Մենք տրամադրեցինք համապատասխան ֆինանսավորում, գյուղի համայնքի ղեկավարի միջոցով պետք է իրականացնեին։ Ոտ 330 հեկտարի վրա մենք տրամադրեցինք միջոցը, իրանք պետք է աշտանացան թորեն տանեի։ Գարնանը մենք հականատես եղենք, որ 0 կիլոգրամ բերք, ամբողջ 330։ Դա մենք ֆինանսավորել էինք սերվի տեսքով, տեխնիկայի տեսքով, առելիքի տեսքով։ 13 թվականին, թվացը 14 թվականի գարնանը մենք տեսանք, որ իրանք ոչինչ չէին արել։ Դրա համար ծրագիրը փոխեցինք։ 14 թվականին մենք ինքներս մեր վրա վերցրեցինք նաև այդ աշխատանքները։ Եվ ստեցին գարունացան մշակաբույսը, քանի որ արդեն գարուններ ստեցին գարունացան մշակաբույսը։ Մոտ 500 հեկտարի վրա 470 հեկտարի վրա գարունացան մշակաբույսը։ Պետք է ասեմ, որ հողը, որը որ տարիներ շարունակ մշակվել է իրենց կողմից, դա նույն վիճակն է անթացորեն, անթաց առանց ռոռոկման, առանց հողմահարված, հեղեղված, ողողված, ինչ վատություն հնարավոր էր անել այդ հողին արվել եւ այդ հողը ժամանակա պետք վերականգնելու ցանկացած վնասված վերք վերականգնելու համար ցանկացած դեղորայքով ժամանակա պետք առաջին տարին մենք ընդհանրապես կարողացանք հողի մեջ օրգանական նյութերի քանակ ավելացնել դա շատ կարևոր հանգամանք օրգանական նյութերը դրանք ասենք են ծվոտն ապ հուսական մնացորդներն են որոնք հողի հնարավորություն են տալիս լինել ոչ թե քարի նման այլ առանձնացված եւ իհարկե որոշակի բերք այս տարի մենք ակնկալում էինք շատ ավելի մեծ բերք։ Օրինակ ծորենի մասով 220 հեկտար աշնանացած ծորենից մենք ակնկալում էինք 50-ից 60 ցեններ բերք, բայց բնակլիմայական պայմանները երաշտը մեզ խանգարեցին եւ մենք ունեցանք դրա 50%-ի չափով։ Այսինքն մոտ 50% կարելի ասել խախտված բերք, բայց ուրեմն իրաց պատմության մեջ երևի լավագույն բերք մոտավորապես 20 ցեններ բերք։ Բացի աշնանացանցորերից 220 հեկտար նաև ունեինք դարանացան մշակաբույսեր, արևածաղիկ, եգիպտացորե, սոյա, կտավատ։ Առաջին բերքը հավաքեցին կտավատից, պետք է ասեմ, որ սկզբի համար շատ լավ էր, ամփոր, հողի վերականգնման խնդիր կար։ 25 հեկտարի վրա կտավատի բերք ստացանք, ունեին երկու տարբերակով եգիպտացորենի, որ 80-90 հեկտար կուկուրուզի, եգիպտացորենի եւ 100-120 հեկտար արդեն անձևացման համակարգով։ Իհարկե անձևացման համակարգը մի քիչ ավելի ուշ գործարկվեց, որը որ խանգարեց եւ ծլման աշխատանքները եւ հույսի սկզբնական փուլում եւ նաեւ ունեի փորձնական սոյայի մշակություն, իհարկե սոյայի արդյունք βέρքը կար, բայց βέρքը հավաքելու հնարավորություն չկար։ Պատճառը նորից երաշներ, որը որ թույլ չտվեց քնական փուլուկ սոյան ունի որոշակի առանձնահատկություններ, ինքը վերքի կար, բայց կոմբայն հավաքելու հնարավորություն չունեցավ։ Դրա համար պետք է ձերքի աշխատանք, որը հրաժարվեցին կատարել համայնքի բնակիչները, Համայնքի բնակիչները նաև առաջին տարին ավելի պատրաստական էին աշխատելու առումով, նաև պատրաստական էին աշխատել եւ իհարկե վարձատրվել սկզբունքը այսպես է Համայնքի բնակիչները կարող են մասնակցել գյուղատեսական աշխատանքների եւ վարձատրվել։ Եվ միջավայրը շատ բարձր էր։ Օրական 10-ից 12000 դրամ իհարկե կատարած իրաց աշխատանքի։ Նրանք 1 հեկտար ռոպման համար 12000 դրամ։ Ես պետք է ասեմ, որ այս տարի սենց վարձատրող աշխատանքից իրանք հրաժարվեցին։ Այն դեպքում, որ մաքսիմում, եթե աշխատավարձը ուշացրել են, ուշացրել են մի քանի օր։ Ավարտվել է մայիս ամիսը, հունիսի 10-ին 15-ին վճարվել է։ Ամենասող միջոցների դեպքում վճարվել է։ Ես պետք է ասեմ նույնիսկ որոշման աշխատանքների ժամանակ, եթե մասնակցել են, այդ աշխատանքները կատարել են շատ ահավոր անբարեխիղճ։ Այսինքն ցույց են տվել, որ աշխատանք են կատարում, կողքերը որոքել են, ամբողջ այդ ներսի մասը չեն որոքել։ Ավելին ասեմ, այս տարի ընդհանրապես հրաժարվեցին մասնակցել այդ աշխատանքներին 3-4 հոգի են մասնակցել։ Մնացած ընդհանրապես շուտեցան մասնակցել որոշակի աշխատանքներին եւ մտածեցին, որ ինչ հաստատում, այնա մեր մենք մեր համար հող կմշակենք մշակեցին։ Շատերը ընդհանրապես դեր չստացան, որովհետև իրենք ընդհանրապես չեն տիրապետում այդ աշխատանքին։ Այսինքն ոչ ուրիշի համար էին արել, այսինքն ոչ ամբողջ համայնքի համար էին արել, դրա ավելի վատ տեսակը իրանց համար էին արել։ Այսինքն ես համոզվեցի, որ ոչ թե իրանք դիտմամբ են արել, այլ դա իրանց դեմն է։ Ինչու Մարտակերտի շրջանի Թալիշում եւ մի շարք այլ գյուղերում βέρքահավաքի աշխատանքները ճիշտ չկազմակերպեցին։ Մենք մեծ բեր կորցրեցինք իրանց ոչ պրոֆեսիոնալ կամ ոչ ճիշտ աշխատանքի արդյունքում։ Հնարավոր չի 6-700 հեկտարը սկսել սկել։ Հնարավոր չի։ Այն դեպքում որ ում սկես, հսկողին սկես, այն մյուս հսկողին սկես, թե բամորին սկես։ Դե ես ի վիճակի չեմ ամեն օր առավոտը ժամը 7-ից լինել Թալիշու միջև գիշերը։ Օրը եղեք գիշերը ժամը 3-ին ես կատարած որոշման աշխատան գնացել եմ ստուգել դիլապտերով։ Գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարին հետաքրքրում էր հետևյալ հարցը. Պարոն գյուղատնտեսության ողորը ձեզ այնքան է քաջացանոթ, որքան յուրաքանչյուրիս համար մեր ընտանիքները, նրա հոգսերը, հիմնահարցերը, հաջողությունները, սակայն այլ բան է ոլորտում լինել աշխատող, այլ բան է լինել ոլորտի ղեկավար։ Նախարար նշանակվելուց հետո ձեր առաջին ողնաշնչանքը եւ առաջին հիասթափությունը։ Չգիտեմ, գուցե բարերը համար չեն, այնուամենայնիվ Ես իսկապես ոլորտին քաջատեղյակ եմ եւ միշտ ինձ համարել եմ այս ոլորտի մի քիչ ավել քան պատասխանատուներից մեկը։ Դուք լավ գիտեք, որ ես Արցախ գալով մասնակիցն եմ այն բարեփոխումներին, գուցե համահեղինակը եւ ամեն ինչին տեղյակ եմ հենց սկզբից։ Գիտեք, շատ բան չի փոխվի կյանքում։ Գուցե մի քիչ պատասխանատվությունն է ավելացել, գուցե մի քիչ ավելի աշխատանքի ծավալները, աշխատաժամն է երկար էլ կրկնապատկվել, ասենք, առաջ աշխատանքի կարողանում էի ժամը 10-ից մինչև երեկոյան 10-ը իմի մի քիչ երկարել է, առավոտվա ժամը 8-ից մինչև գիշերվա 12-ը։ Այնպես որ շատ բան չի փոխվել եւ չեմ ուզում որևէ մեկին ինչ որ հարցեր մեղադրել ամեն մարդ կարողանում անել այն ինչ որ կարողանում է ես էլ իհարկե չեմ կարողանում երևի անել այն ինչ որ երևի անհրաժեշտ է անել գուցե ինչ որ բաներում ես էլ եմ թերանում իհարկե խելոքից խելոքն էլ կա գուցե ես դեռ բաներ կա որ չեմ տեսնում, գուցե ես էլ նաև ավելի մեծ փորձի կարիք ունեմ։ Իհարկե, ամեն ինչ չի որ ստակ է։ Աշխատանքն է կատարվում է եւ ես հաճույքով եմ կատարում աշխատանքը։ Նախարարին տրվող հարցերից մեկն էլ այն էր, թե ինչու մեղրի իրացման համար Արցախում չկան համապատասխան պայմաններ։ Իհարկե խնդիրներ կան եւ բաներ կա որ դեռ մենք չենք հասցրել, բայց այդ ուղղությամբ պետք է ասեմ, որ շատ բան արդեն փորձում ենք անել։ Դերևս անցած տարվանից մենք ձեռնամուխ ենք եղել մեղվաբուծության զարգացման շատ մեծ ծրագրին, որը որ որոշակի հանգամանքների ոչ մեզանից կախված սուբյեկտիվ հանգամանքների պատճառով դեռ դա չի իրականացվում։ Մենք ձեռնամուխ ենք եղել մեղվաբուծության զարգացման մի մեծ ծրագրին, որտեղ որ մեզ անհրաժեշտ էր գործընկեր, եվրոպական գործընկեր, որը որ կկարողանար այդ արտադրած մեղրը գնել եւ տեղափոխել եւ մարքեթինգով զբաղվել։ Գտնվեցին այդ կազմակերպությունները, մենք մի քանի ամիս շարունակ համագործակցում էինք, որպեսզի նրանք կարողանային եւ ֆինանսավորել եւ նաեւ համապատասխան մասնագետների հետ ուսուցանել, որովհետեւ մենք պատրաստում էինք, ասենք 1000 նոր մեղվապաններ ստեղծել հիմնականում զինվորականներ, որոնք որ արդեն անցնում էին թոշակի, որոնք պետք էր աշխատատեղով ապահովել, մանկավարժների, որոնք որ 63-ից հետո մնում են անգործ, եւ կար մի քանի այդպես մասնագիտական խմբեր, որոնք պետք էր աշխատանքով ապահովել։ Եվ միջալյուց ասեմ, դա այն մասաններ, այն շերտներ, որոնք որ եւ շատ պատրաստված, եւ գրագետ, եւ կիրթ մարդիկ էին։ Եվ ծրագիրը ուժի մեջ չէ։ Պարզապես որոշակի հանգամանքների պատճառով մենք չենք հասցրել։ Իհարկե դա կանենք, բայց ինչ վերաբերվում է կոնկրետ եղած ռեսուրսներին, այն ինչ որ արտադրում է։ Պետք է ասեմ, այս տարի խնդիր չի լինելու, այս տարի մեղրի քանակը մի քիչ պակաս է եւ շտությամբ կլուծվի։ Ասեմ, որ այդ ուղությամբ էլ աշխատանք ենք տարել։ Դերևս ամառը մեզ հյուրընկալել էին շվեյցարահայ գործընկերոջը Վարդուս Էմեկեշին, որը որ ցանկություն հայտնել մեծ քանակի մթերք գնել մենք փորձում ենք դա կազմակերպել, բայց շատ ժամանակ այդ մարդիկ ովքեր ունեն այդ խնդիրը, իրենք չեն փորձում աջակցել մեզ, որպեսզի մենք օգնենք իրենց։ Այսինքն օգնիր ինձ, օգնեմ քեզ իրենք հուսափում են, երբեմն չեն ուզում մտնել հնարավորինս ավելի լուրջ գործարքի մեջ, որպիսի կարողանան ավելի էֆեկտիվ կազմակերպել իրենց արտադրանքի վաճառքը։ Ուրեմն մեր համապատասխան բաժինը զբաղվում է դրանով, ոչ միայն մեղրի, այլ մնացած վերամշակված գյուղատեսական մթերքների առումով, պահածոների առումով։ Մենք փորձում ենք առաջիկայում գոնե մի խմբականակ ուղարկել, որպիսի մարդիկ հասկանան, որ իսկապես դա կա ռեալ է։ Իհարկե, Եվրոպայի հետ աշխատելը ստնական փուլի ունի որոշակի խնդիրներ՝ լիցենզիաների, սննդի ուրեմնավտանգության, ուսումնասիրությունների, լաբորատորիաների, բայց դա աշխատանք է, որ մենք պետք է կատարենք, համապատասխան բաժինները զբաղվում են։ Այնպես որ այդ խնդիրը մեր օգտության ներքո է։ Այդ մասին մենք տեղյակ ենք, գիտենք, գուցե մի քիչ ավելի ակտիվացնենք, որովհետև այս տարի այդ խնդիրը չկա, առաջիկայում 10 տված որ բերք այնքան շատ լինի, որ այդ խնդիր ունենանք եւ այդ խնդիրներ կարողանանք լուծել։ Վերջին հարցը, որին նախարարի կողմից տրվեց հստակ պատասխան, վերաբերում էր մի շարք մշակաբույսերի ցածր որակին։ Այս տարի բարձր բեթ ենք ստացել, որը որ տարիներ շարունակ վերջին 5 տարիների մեր հետևողական աշխատանքի հենց առաջին արդյունքն էր։ Վերջին 5 տարում մենք գյուղատեսության ոլորտում՝ ի տարբերություն, ասենք Հայաստանի Հանրապետության, մենք ներդրեցինք ոչ միայն ազոտական պարարտանյութի, նաև ֆոսֆորական եւ կալիումական պարարտանյութի այդ ծրագիրը եւ ունենալով երկար տարիներ ոչ ճիշտ միակողմանի հողի մշակություն մեզ բաժիներ ասել որակի առումով շատ անորակ, կարելի ասել թալանված հողային ռեսուրս։ Հողերում բացակայում էր կալիումի համապատասխան քանակը, ֆոսֆորի համապատասխան քանակը, հումուսի, ազոտի։ Դրա արդյունքում իհարկե արդեն մենք սովորել էինք 10, 12, 15 ցենտներ բերքը համարել արդեն լավագույն բերք։ Բայց ինչպես տեսակ, որոշակի հանգամանքների նաև համընկման արդյունքում մենք այս տարի ունեցանք լավ ցուցանիշներ։ Շատերի մոտ ռեկորդային ցուցանիշներ։ Իհարկե, ռեկորդային ցուցանիշներ մեր որոշ հողօգտագործողների, ֆերմերների մոտ մենք վաղուց ենք արձանագրել։ Դերևս 2-3 տարի առաջ արդեն մեր շատ խոշոր եւ գրագետ ճիշտ ագրոտեխնիկական պահանջները կատարող ֆերմերները արդեն մինչև 70-80 ցեններ վերք էին ստանում, շատերի մոտ նույնիսկ 100 ցեններ ծորենի վերք է ստացվել։ Այնպես որ բոլոր նրանք, ովքեր որ շուտ էին սկսել, իրենց մոտ արդյունքները արդեն բարձ երևում էր ավելի շուտ։ Իսկ այս տարվա նաև մի քիչ էլ բնակլիմայական պայմանները նպաստեցին, որպիսի ողի մեջ եղած պոտենցիալը, բույսերի հնարավորությունները տան լավ արդյունք։ Բայց իհարկե մենք հանելիքներ ունենք եւ հողը պահանջում է մշտական հոգացություն։ Հողը երեխայի նման է, միշտ հոգացության կարիք ունի եւ հողը սիրում է եւ վերցնել եւ տալ։ Երբ տալիս ես, նա տալիս։ Եվ պետք է նաեւ մենք մեր քաղաքականության մեջ մարդկանց կարողանանք դա բացատրել եւ դարձնել համոզմունք, որ տալ եւ վերցնել։ Հիմա ծորենի որակից։ Ես պետք է ասեմ, որ այդ ասեկոսների հիմնական մասը չի համապատասխանում իրականությանը Բոլոր երկրներում էլ, ինչպես մեզ մոտ, այնպես Հայաստանում եւ Ռուսաստանում կա տարբեր տեսակի, տարբեր որակի ծորերներ։ Եվ Բարենայի, եւ որպես անասնակեր, նույն բանը մեզ մոտ։ Մենք այս տարի ունեցել ենք մինչև 30-32 սոսնդանյութ ունեցող ծորերի բերք, ոչ մեկ այդ մասին չի ասում։ Թալիշում ծորենի սոսնդանյութ ունեցող ծորեր ենք անցնել։ Եվ շատերի մոտ կա։ Դրա համար պետք է գրագետ կազմակերպել աշխատանքներ, ընտրել այնպիսի սորտեր, որոնք որ ի վիճակի են լավ սոցիալնյութ ապահովել։ Եթե իհարկե մեզ պետք է բարձր սոցիալնյութ։ Եթե մեզ պետք է պարզապես անասնակերի համար, ցանկացած ծորեր կարելի է ցանել եւ տալ անասունին, որպես կեր, փուրաշ։ Իսկ եթե մեզ պետք է բարձր սոցիալնյութ, եթե իսկապես պետք է, դրա համար կան համապատասխան սորտեր, համապատասխան տեխնոլոգիաներ, համապատասխան միջոցներ, Սոզուզանյութը ինչ է։ Սոզուզանյութը ընդհանրապես սպիտակություն։ Սպիտակուցի հիմքը դա ազոտն է։ Այսինքն եւ կենթանիների մոտ, եւ բույսերի մոտ սպիտակուցը առաջանում է ազոտից։ Եթե մենք ուզում ենք բարձր սոզուզանյութ ստանալ, մի քիչ շատ ազոտ թող տան։ Թող գյուղացին չփողոքի իր բախտից, որ իր բերքը ված սոզուզանյութ ունի։ Եվ նաեւ խորհուրդ կտամ ալարացի աշխատողներին շատ չփողոքեն սոզուզանյութի։ Եվ նաև հաստխողներին ուզում եմ խորհուրդ տալ թող բավարարվեն նրանով, ինչ կա այնտեղ։ Ուրեմն ասեմ, աշխարհում գոյություն ունեն մի քանի գեղեցիկ թույներ, սպիտակ թույներ։ Դա աղն է, շաքարավազը եւ սպիտակ ալյուրը։ Խուսափեք դրանից եւ ձեր աշխատանքում նաեւ ռոպագանդեք, որ սպիտակ ալյուրը լավ չի։ Այսօրվա Ղարաբաղում խված հացը երևի լավագույնն է վերջի տարիների մեջ։ Արտակին տեսքի խախտվել պետք չէ։ Հացի մեջ պետք է լինի նույնիսկ այդ թեփը, որը որ ալրաղացում դա հանվում եւ տրամադրվում է որպես անասնակերտ։ Այդ թեփը նպաստում է ստամոք ցարքային տրակտի ճիշտ գործունեության համար։ Ես չեմ ուզում դիլետանտիկ արխավիճակով դա ներկայացնել, դա պարտավոր են անել համապատասխան կառույցները, համապատասխան մասնակիցները։ Ես համոզված եմ, որ սպիտակ ալյուրը դա դեռ լավ որակի նշան չի Մենք այսօր ունենք շատ բարձրակարգ, շատ լավ հաց։ Գյուղատնտեսության նախարարության համատեղ աշխատանքի արդյունքում մենք մի քանի խնդիր ենք լուծել։ Նախ, մեր ազգաբնակչությունն ապահովել բարձրակարգ, որակյալ, ճիշտ հացամթերքով, մեր հացահատիկի շուկան ապահովագրել որոշակի ոտնձգություններից, որբիսի որոշ մարդկանց միջոցով գների անկում չլիներ։ Այսինքն մենք կարողացանք նաև օգնել հացահատիկ արտադրողին, որպիսի նա ունենա կայուն գին։ Թույլ չտվեցին, որպիսի գների անկում լինի։ Բարեկամներ, ավարտեցինք օրվա թողարկումը, այն ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։